21. pitanje Kako postupiti prema sestri koja je putem interneta varala muža s tim da postoji mogućnost da sestra boluje od šizofrenije? Da li joj to može biti opravdanje? Vezano, bismillahirrahmanirrahim, za ta sestra ima o psihologija kao nauka da može žena učini e, izdajni za muža da učini astagfirullah bulud ili čak prisutucija. Ima to nauka psihologija. A čak njezin razlog ili, ili njeni oko strast ili, ili nešto može ona žena koji skroz nema ništa s tim. Emocija nije, nema. I, I čak kad nju pitaš, nema ona objašnjenja što je ona radila tako ili izdala njezin muž. Ne zna ona zašto tako, jer tu je bolesna žena, to je izdanija bez razlog, bez strast, izašu od pamet ili, ili mozak koji je bolestan. Pa prema tome jest, ima psihologija da može žena tako radi. Pa moj savjet da odvedi ta žena do neki psihijatra. Allah najbolji zna.